U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama, koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će putem biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.fazonislama.com U isto vrijeme dok poteraše ummet i potpijepaše ga, u isto vrijeme su im puna usta jedinstva. Pa dobro, kako ćeš se sjedini s onima koji neće, a na osnovu čega ga tjeraš da on mora poslušati pište njegu meso ili maturidija. Gdje to piši? Otkad je to postalo vjerom? Nečije mišljenje? Ako nema dokaza u Kur'anu i su, i sunnetu, i ako oko toga se nije složio umet. Kogod tako krene, on je novotar. Prema tome šta su ovi? قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسيرا نظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء I pored toga, šta je se desilo? Iako su svi pogriješili, sa dobrom namjerom i pogrešno razumjeli tekstove. Šta je se desilo? Svi od Asaba koji su ih dočekali su digli svoj glas protiv njih. U svim mjestima gdje su ih dočekali i zapamke. Optužili su ih velikim optužbama, jel tako? I odrekli ih sve i upozoravali muslimane na njihove greške na najoštriji način i nisu smatrali da im treba nazivati selam niti da sa njima treba uopšte sjediti. Pored toga što se vidjelo da su oni samo šta? pogrešno razumijeli. قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير Oni prvo nešto zaključe, prvo nešto skontaju od samih sebe ili od njihovih šejhova nešto prihvate i nauče, je tako? A onda traže tekstove koji će na bilo koji način pomoć ili poduprijeti to mišljenje. istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عدي- عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga moja braćo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za- Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, a nakon toga dugo sam razmišljao o tome šta bi bilo potrebno da govorimo na ovim našim stijelima. Pa sam se odlučio i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da dadne da sam potrefio. Da na ovim našim stijelima ovdje čitamo knjigu koja se zove Bera'atu ahlil hadithi wa sunnati min bid'atil murđi'a. Odricanje ahlul haditha i sunneta od novotarije Murđija koji je napisao doktor Mohamed bin Said poznat El Kuseiri naši savremenik znači nije knjiga napisana da on naši savremenik a predgovor ovoj knjizi napisao je šejh Abdurrahman Al-Hamud ovaj šeha Abdurrahman al-Hamud poznat je ovdje našim prostorima od prošlog leta imao je jednu kratnu, kratku posjetu gore u Sarajevu i gore u onom centru je imao e, ders, dersovi obraćanje i susrete sa našim dajijama. Inače, doktor Abdurrahman al-Hamud nama je poznat preko svog poznatog dijela jednog dakle dijela ovako otprilike ovog, ove, ovog, ove veličine jedan, jedan tom u kojem objašnjava propise oni koji ne sude po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu njihova stanja i propise to je njegovo otprilike najpoznatiji dijelo i sad isto tako piše i protivi se modernizmu koji nadire, jel tako, i koji potiskuje ispravno svatanje ehlu sunnata vol džamaata, prije svega u pogledu vjerovanja i akide. Pa je i ovo dijelo vezano za akide, jel tako, odricanje ehlu sunnata vol džamaata od novotarije murđije. A murđije, braćo moja, nije nešto što je daleko od nas i nešto da kad pričamo o njima, da pričamo o nečemu čega nema, jel tako? Naprotiv, murđije su jedna stara novotarija, jel tako, koja se pojavila vrlo rano. Jedna od osnovnih novotarija, kako učenjaci kažu, da se sve novotarije svode na pet ili četiri. Pa zavisi kako ko nabraja od tih pet ili četiri najveće, znači sve novotarije počinju od tih pet ili četiri koje su se rano pojavile. A to su prvi su se pojavili ko Havariđi, zatim kao odgovor njima Rafidije, pa Kaderije, jel tako, u zadnje vrijeme Ashaba pojavili se Kaderije, pa onda, jel tako, Mu'tezile, pa Murđije, jel tako? Pa Murđije. E, ove Murđije, njihovo posebno, znači i poznato skretanje je i njihova posebna zabluda je vezana za definisanje imana. Pa ne ubrajaju dijelo u ima. Kažu da dijelo nije od imana. A mi ćemo kroz čitanje ovog dijela, inša Allah, definisati to posebno opet de, detaljisati posebno sve opet sekte murđijske jer oni su se onaj i njihovo definisanje kako neki kažu kako drugi kažu i tako kako kažu murđije tulfukaha koji su najbliži jel tako ispravnom stavu ehlo sunnata val džemata hoću da kažem da ovo pogrešno svatanje imana znači je kod nas i kako zastupljeno iz dva razloga Zato što je kod nas zastupljeno učenje koje? Maturidijsko. Jel tako? Jer ovi kad kažu da je zvanično učenje islamske zajednice, šta kažu? Mi smo hanefijskog mezheva i maturidijske akide. E šta ti ovo sad maturidijske akide? To je neki Ebu Mansur el maturidi, jel tako? Koji je definisao iman kako? kao murđije. Pa su maturidije i ješarije, koji su najrasprostranjeniji na dunjalu kod danas, murđije po pitanju imana. Je Jel tako? I ne ubrajaju dijela da su dijela od ruknova imana. Pa čovjek može biti mu'min bez dijela. Kod njih i po njihovom učenju. To je jedan razlog zašto treba govoriti o ovoj novotariji murđije. Zato što je ona rasprostranjena preko zvaničnih institucija. <clears throat> Jeste li me razumili, brać? Druga stvar, pored ovoga, jeste pojava murđija koji nisu murđije kao one murđije stare, nego murđija savremenih murđija, je tako? Murđija današnjih koji imaju, znači, ta skretanja murđijska ili shvatanja i skretanja prema murđijskom učenju, a to učenje se opet širi ne više preko zvaničnih institucija, nego pojedinaca daija koji su učili na islamskim fakultetima širom arapskog svijeta i donijeli sa sobom takvo učenje. Učenje savremenih murđija. Pa gdje god se okreneš ono, murđije. Pa prema tome moramo sad o tome da, da govorimo. A to se otkrilo kad? Onog trenutka kad smo počeli govoriti o temama imana i kufra i kad su se počele čitati knjige koje govore o imanu i kufru, je tako? Onda su počele reakcije na terenu i optuživanja optuživanja u smislu evo oni tekfirđija, evo oni haridžija i tako dalje. A nije bilo ništa drugo od nas i s naše strane osim činjenica da smo se trudili, a Allah najbolje zna da objasnimo, pravilno objasnimo definiciju imana i kufra i da to ljudima približimo kroz naše današnje vrijeme i okolinu u kojoj se nalazimo da ljudi vide to oko sebe i da prepoznaju iman i kuf i da znaju kao što Allah s.a. nije ostavio nepoznato šta je iman, a šta kufr. Objasnio. I nije ostavio da se ne zna ko je musliman, a ko kafir. I nije ostavio nepoznato kako se treba odnositi prema muslimanu, a kako prema kafiru. To su sve šarijatski propisi koji Ako ih ne objasnimo mi kako treba, objasnit ih neki kako ne treba, pa će se pojavljati, poja, pojaviti razne zablude kao što su se pojavile. Od tih zabluda i pogrešnih tumačenja u pogledu imana i kufra je i novotarija murđija, savremenih murđija. Pa ću ja uz Allahovu pomoć se mnogo držati knjige. Šta to znači? To znači da će to biti malo možda su, suhoparnije čitanje. Je li tako? Što će od vas zahtijevati da budete mnogo skoncentrisani i budni, Je li tako? Jer kad bi ja vama govorio sad istorijske priče i bitke, je li tako? I onda bi lahko vama bilo da budete skoncentrisani, je li tako? Međutim, kad čitamo knjige, šerijatske tekstove i pojmove i objašnjavamo onda moraš ti da dadneš maksimum od sebe, jel tako? Da se napregneš, da pokušaš da shvatiš i šta još? Da pokušaš na kraju čitanja da pitaš što ti nije jasno. Što ti nije jasno. Ovdje smo, znači, spomenuli o kojem dijelu se radi. Tako da je to ostalo zabilježeno i svako može da i svako zna sad tačno šta mi čitamo. Pa nećemo, malo ćemo od sebe, a više od uleme. Jel tako? Malo ćemo od sebe, a više od uleme samo sa potrebom ili negdje gdje osjetimo otprilike da bi nešto moglo biti nejasno. A mnoge stvari koje vama budu nejasne, vi zaustavite pa pitajte, a Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da sve to razjasnimo i da bude inša Allah jasno pa nakon uvodno, uvodne hutbe i zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže šejh da su pitanja islama, imana, kufra, nifaka veoma velika pitanja u šerijetu. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala za ova pitanja, imana, nifaka, islama i kufra, je tako, vezao, je tako, sreću i nesreću i dunjalučku i ahiretsku. Najviše propisa je vezano za ova imena. I za imena imana i kufra. Najviše propisa i dunjalučki i ahiretski. Pa kako sad može biti da se to pitanje ne izučava? Kad je mnogo propisa za ta imena vezana. Tako? I mnogo propisa istih imena proizilazi od je tako za zasluživanja dženneta do zasluživanja džehennema da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva i oko ovih pitanja što još više po, pokazuje znači da treba to izučavati je nastalo na, na razilaženje i oko definisanja ovih imena šta je imana šta kufr nastalo je prvo razilaženje u ovom ummetu prvo razilaženje koje se desilo u ovom umetu, desilo se oko čega? Oko pitanja šta je imana, šta? Ko? Ko je muslimana, ko? Kefir. A ko kefir? Koji su to koji su prvo, prvi proizvali ovo pitanje, nastalo ovo pitanje i prvi koji su skrenuli u ovom pitanju? Harijđije, Havarić. Havarić, je tako? Za, na koje je Rasul s.a.v. upozoravao? u brojnim hadisima i opisao ih najružnijim imenima i rekao da su to najgora bića koja će biti pobijena pod nebeskim svodom. Zašto? Zato što su to čudna bića. I najčudniji ljudski soj. Kud ćete više kad su Aliju radijallahu anju natirali da stane i prestane sa borbom onda kad je bio pred samom pobjedom. Zbog čega? Kažu ti udaraš na Kur'an. Ovi iz Šama, oni su digli Kur'an i rekli nek nam ovo sudi. Ali Alija radijallahu an znao da je to samo šta? Znam pa. Zamka. Je tako? I htio da nastavi borbu kad ih je već porazio. Ali onda su oni šta? Zaprijetili njemu da je to šta? Dijelo kufra, da to ovo, da to ono. Pa je Alija radijallahu an šta? Dobro. Hajde, kad hoćete da se sudimo po Kur'anu, evo sudit ćemo se. Pa na čiji zahtjev je Ali radijallahu anhu pristao na suđenje? Na njihov, jel tako? A onda, kad se desilo suđenje, šta su onda rekli? Onda su rekli, ti sad opet izišu izvjere, jer si dao da sude lju, ljudi, jel tako? Da se ljudi dogovore. Pa se njima dao da oni se dogovore i prihvatio se njihov dogovor. Je tako? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta? Inil hukmu illa lilla. Sud pripada samo Allah. A ti si dao ljudima da ljudi se dogovore i njihovu presudu prihvatio. Pa im nije godilo nikako. Je tako? Pa Haridžija, on je Haridžija i čudan soj. I on će te protekfirit kako god ti okreneš. Je tako? i ti ćeš za njega na kraju biti kafir kako god ti postupiš. I odatle su nastali ti problemi i rasprave sa njima. Je tako? I to je prvo razilaženje oko imana i kofra. Ovi koji su se pojavili, je tako? Tekfirili su i nisu imali nikakvog obraza. Tekfirili najbolje ashara Allahovog poslanika. Salallahu alaihi wa sallam a Allah subhanahu wa ta'ala sa njima bio zadovoljen. Zatim su rekli da grešnici od muvahida, oni koji počine veliki grije, je tako, da su izašli potpuno iz Islama i smatrali su ih kafirim. I prema njima su se odnosili kao prema nevjernicima. I ohalalit su njihovu krv. Čiju krv muslimana zato što grije, griješe. Zapadaju velike grijehe i njihove imetke. Zatim se poslije njih desila novotarija još jedna. A to je novotarija Mu'tazila. Koji su isto išli putem Havariđa, jel tako? Pa nisu rekli za ovoga ko pogriješi da je kafir, nego kažu on je u stanju između dva stanja. A to ti ga dođe isto jerbo kod njih i on na ahiretu zaslužuje vječnu džahennemsku kaznu. Tako? Pa nema nikakve razlike, samo su izmislili novi ter termini. Jel tako? Pa neće da kažu kafir, nego on je u stanju između dva stanja. Ali to je u suštini po onome što su za njega govorili da će se desiti na ahiretu isto. Pa se zbog ove pretjeranosti i pretjerivanja u tekfiru pojavila još jedna nova no, novotarija. A svaka od ovih novotarija sve gora od, od gore, je tako? Pa se pojavila novotarija Murđija, koji najizgledne izgledaju, je tako, ni opasni, ni šte, ni plavoštetni. Međutim, pravilo je da je svaka sljedeća novotarija gora od one prije, od one prezvodne. I ova, kažu šta? ova novotarija je došla kao odgovor ovom pretjerivanju prije i oni kažu šta fasici fasici koji čine velike vijehe nisu oni fasici oni su mu'mini potpunog imana maša Allah je tako pa pretjerivanje sa svake strane zašto se to desilo vidjet ćete poslije svi su, zap... svi su sebi izdefinisali jedno jedno pravilo. Koje je pravilo? Jedno pravilo za koje nema nikakvog dokaza ni u Koranu ni u Sunnetu. A to je put svi novotara. Svi izmislio neko pravilo. I onda na, preko tog pravila i na osnovu tog pravila sve poslije što izdefinišu i do čeg dođu je ba, batil neispravno, pogrešno. Kako je njihovo pravilo? Kažu iman je jedna cijelina. I ne može se dje, dijeliti. Iman je jedna nedjeljiva cijelina. Pa havariđi kažu, kad ode jedan trun imana, ode sve. Ne ima, šafir odmah. A murđije kažu, iman je jedna cijelina. Je tako? I dok god ima, je tako? Išta, to je dokaz da ima nešto. Čitavu, sve. <laughs> Ja tako? Dokle god postoji tron, jedan znak je to da je sve čitavo. Je tako? Da je sve tu i da imam tu. A ehlo sunne kaže šta iman je od dijelova. Kao što kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, da je od 60 i nešto ili 70 i nešto dijelova. Najveći dio je la ilaha illallah, a najmanji zadnji dio da se ukloni nešto uota, je tako? A između toga su ostali dijelovi. A istid je dio imana, kako kaže Resul sallallahu alaihi sallam. Ovi dijelovi imana, Resul sallallahu alaihi sallam reče da, da je iman iz dijelova, je tako? A zatim reče da svi ovi dijelovi nisu is, isti, da imaju neki prioritetni, a neki manje važni, je tako? Pa imaju, znači, dijelovi imana koji su osnova imana, je tako? I dokle god ti dijelovi imaju, ima imana a ima i oni koji su manje važni, ali su isto dijelovi imana. Ovo smo malo samo radi toga da razumijete govor koji slijedi. Kaže, ovi koji su se pojavili, oni su imali dobru namjeru. Na što ovo upućuje? Da shvatite jednu stvar. Da većina novotara ima dobru namjeru. Ali ta dobra namjera šta? ništa ne vrijedi. Većina novotara koji su došli sa novotarijama, iako današnji, većina današnjih novotara, mi znamo da nemaju dobre namjere. Jer slijede novotarije, pored jasnih dokaza, i šta još te im novotarije su dobro, je tako, profitabilne, je tako? Pa znamo da nemaju dobre, dobre namjere. Ali ovi koji su došli i pojavili se, imali su dobre namjere. A to je šta slijedjenje teksta kakvog teksta Kur'ana i sunneta i svjeđenja Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, pogriješili su u razumijevanju Kur'ana i sunneta, je tako? I onda su, kad su razumeli, pogriješili u razumijevanju jednog teksta, kad dođe drugi tekst, koji govori suprotno njihovom razumijevanju, oni su ga odbaci, odbacivali. Je tako? Sve ono što se poslije toga nije uklapalo njihovom razumijevanju oni su poricali i odbacivali. Kao Haridžije. Isto tako šije, jel tako? Šije koji su bili u početku šije od muslima, od muslimana. Kako sad to? Sad govorimo o šije koji su bili prije muslimani. Šta je da se danas njim šijama? Nisu muslimani, jel tako? Kafir su. Kako to? Oni šije prije muslimani, ovi danas nisu muslimani. Tako kaže. Od šija prvih onih koji su bili muslimani, jer šije prije nisu bile kao šije danas. Jer se sve na novotariju tovarila, je tako kalemila, nova novotarija i sve su dalje išli. Sve ove novotarije koje smo nabrojali u početku da su osnove svih novotarija. Havariđi, Rafidije, je tako, šije, kaderije, Mu'tezile, Murđije. U početku je to izgledalo mala novotarija ili nešto što nije bilo tako krupno, je tako? Ili nešto što je greška u razumijevanju, ili nešto što je slično istini. Međutim, poslije, kad se razvija i kad se ide dalje, odvede na kraju do kufra. Do kufra. Na kraju odvede do, do kufra. Pa kaže, prvi su, znači, imali, ovi prvi su imali dobre namjere, ali su pogrešno razumjeli neke tekstove, pa su zbog toga što su pogrešno razumjeli neke tekstove, onda odbacivali dru druge. Kao što su Havarić i šije od muslimana. Prve šije su bili muslimani, ali su bili novotari, a današnje šije su mušrici. Današnje šije su mušrici. Ogromna većina njih, ako nisu svi. Da nam ne bi ko prigovorio što govorimo bez ikakvog izuzimanja ogromna većina njih ako nisu, ako nisu svi. Nasuprot oni koji su bili munafici i dindici, koji su pokazivali tešeju, znači prikazivali se da su od šija, jel tako? A oni su u suštini, u svojoj nutrini, nisu uopšte prihvatili islam. O čemu ovdje govori? Govori o Perznija, o Perznijancima. Imate šija koje se pojavile nasuprot hari, Haridijama. Je tako? Koji su ustali da odbrane Ali u radijallahu anhu. Je tako? Haridije ga tekfirile, oni se pojavili da ga bra, da ga brane kao odgovor Haridijama. I ovo su šije muslima, muslimani, iako su poslije pretirali u pogledu Ali radijallahu anhu. Je tako? Na to se nakalebila nova notarija. Međutim, od Perzijana većina njih su se pretvarali da su prihvatili islam. Nifakan. I pripisivali se kome? Šijama. Pokazivali da su šije. Zašto? Zato što su kroz to sljedeći Abdullah ibn Sebe koji je, jel tako, izmislio tu novotariju, sljedeći njega, mogli su da sad kao fol prihvatajući islam a u stvari da nastave sa svim svojim međusijskim vjerovanjima koje su prije imali. Jel' tako? Koje su prije imali. Pa su današnji, današnji Perzijanci, današnji Iranci u stvari međusije pravi. Samo što su tom svom međusizmu, da ga tako nazovemo, nadili ime Islam, veliki naslov, a dol ispod sadržaj međusije sadržaj međusi. I to se vidi kad se uđe u dublju analizu. Isto tako murđije pojavili su se isto sa dobrom namjerom, jel tako? Oni su imali namjeru da slijede zabrane, jel tako? I da se pokoravaju naredbama i da i oni su vjerovali, jel tako, u prijetnje i obećanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, poslije je došlo do veličanja te novotarije i mnogi od sekti murđijskih, je tako, od džehmija su izašli izvjere i mnogi učenjaci ih tekvi, tekvire, smatraju ih nevjernicima, ne smatraju ih uopšte pripadnicima islama. Kaže imam Ibn Qajm, rahmetullahi ari, kad, se, kad je došlo posljednje vrijeme ashaba, ashaba ridvanullahi ari, kako posljednje vrijeme, znači izumirili su ashabi. Ostali su samo oni koji su bili najmla, najmlađi. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, jel tako, radijallahu anhuma. Oni su ostali, jel tako, u posljednje vrijeme ashaba dogodila se, dogodile se i šije, i havarić, i kaderije, i murđije. Pa se dalje od svjetlosti na koju je bio prvi umet. Udaljili se od svjetlosti na koju je bio prvi umet. Udaljili se od upute na koje je bio početak ovog umeta Rasul sallallahu alaihi ve sellem i ashabi. Ali pored toga što su se udaljili nisu napustili tu uputu sasvim. Je tako? Nego su veličali tekstove, poštovali tekstove Kur'ana i Sunneta i dokazivali svoje stavove tekstovima Kur'ana i Sunneta. Je tako? i davali su prednost tekstovima Kur'ana i Sunneta nad svojim mišljenjem, nad svojim pukim mišljenjem. I niko od njih nije tvrdio da ima je tako, neko mišljenje i da ima neku logiku koja je preča i starija od objave Allaha subhanahu wa ta'ala od Kur'ana i sunneta. Nego svi su oni zalutali zbog pogrešnog razumijevanja lošeg razumijevanja i pogrešnog razumijevanja tekstova. I pored toga, šta je se desilo? Iako su svi pogriješili sa dobrom namjerom i pogrešno razumijeli tekstove, šta je se desilo? Svi od ashaba koji su ih dočekali, su digli svoj glas protiv njih. U svim mjestima gdje su ih dočekali i zapamtili. I optužili su ih velikim optužbama, jel tako? i odrekli ih se i upozoravali muslimane na njihove greške na najoštriji način i nisu smatrali da im treba nazivati selam niti da sa njima treba uopšte sjediti. Pored toga što se vidjelo da su oni samo, šta, pogrešno razumijeli. Pored toga, ashabi ridvanullahi alejhim, koji su i dočekali i zapamtili, tako su se prema njima odnosili nema ni selama, ni sjedenje s njima, ništa, ništa sa zajedničko sa njima. Zatim je uslijedio ehlu sunnet ovim putem. I napisali su brojna dijela odgovarajući ovim novotarima. I odgovarali su i pisali poseb, na posebna pitanja, posebno posebna dijela pisali i odgovarali ovim novotarima. Od tih posebnih pitanja je pitanje imana. Jel tako? Pa među prvima koji su pisali na temu imana je Ebu Ubejd, El Qasib ibn Salam, wa Ebu Bekr ibn Ebi Šejbe, zatim Ahmed ibn Hanbel, zatim ibn Ebi Umar, El Adani, zatim Muhammed ibn Nasr, zatim ibn Menbe i ostali. Svi ovi su poznati i mogu i danas znači se do njihovih dijela koja nose naslov El Iman, Jel tako? Čitava dijela napisana na temu šta? El iman. Šta je to? Iman. Vrlo rano, jel tako? Vrlo rano. Ovdje, znači, e, njihova, njihova e, znači, godine kad su preselili, e, otprilike, znači, samo da vidite da se radi o trećem stoljeću, 224. E, godine Hidžetske, jel tako? 235. iđeske godine. E, I tako dalje. Govori o njihovim ovdje a, biografijama. Isto tako poznato i najpoznatije i možda najobuhvatnije dijelo na temu imana napisao je šeho l'Islam ibn Tejmije rahmetullahi aleyhi. Zašto? Zato što je obuhvatio sve šarijatske tekstove i sve govore ovih učenjaka koji su prije pisali na tu, na tu temu. Zato što je obuhvatio a, i mišljenja onih koji se suprotstavljaju, je tako? Detaljno je objasnio i mišljenja mur, murđija i onih koji se razilaze po pitanju imana. Na taj način se izdvojio ehlu sunne, izdvojio ehlu sunne u posebno, kao poseban medheb i posebno razumijevanje i shvatanje ovog velikog pitanja, pitanja imana. I na taj način, je tako, razjašnjena je novotarija koja je nastala po pitanju imana. Znači, nisu današnje murđije bez murđije zato što nema dokaza, zato što im niko nije objasnio da je to zavrza. Učenjaci Ehlu Sunneta, kao što ste malo prije vidjeli, su napisali djela na ovu temu i objasnili pitanje imana. Međutim, šta? Strasti zasljepljuju. O tako? strasti zasljepljuju i povođenje za za onima koji su prije bili sprečava ljude da prihvate i priznaju istinu. Nakon toga ljudi su se podijelili na dvije suprotstavljene skupine, a to su nosioci sunneta, je tako, koji su bili poznati u slijeđenju sunneta i nosioci novotarije koji su poznati po slijeđenju strasti, koji su poznati po sjeđenju strasti. Znači, u to prvo vrijeme stvar se razvo, razvojila. Imamo ehlu sunne i imamo ehlu bid'a. Jel tako? Ehlu sunne vol džama'a, sjedbenici sunneta i džama'ata, zato što su oni složni, a ovi su šta sjedbenici novotarija i razila i razilaženje. Zato što svaka novotarija se poslije opet podijelila još na dosta novotarija novotarija. Tako je bilo u početku. I to je stalno trajao sukob između nosilaca sunneta i nosilaca bid'ata, je tako? Dok nije došlo ovo zadnje vrijeme, je tako, u kojem se pojavila nova opasna bolest. Je tako? A to je donatiralo ljude i učenjake da se ponovo vrate na pitanje imana i kufra i da ponovo razjašnjavaju ova pitanja. A to je e, pojava onih koji su ponovo živjeli, znači pitanje opet znači u samom razumijevanju imana unijeli neke nove nove šubhe i te nove šubhe nazivamo savremenim irđeom. Jel tako? Unijeli su opet na kraju od samog ehlu sunneta i među samim ehlu sunnetom došla je generacija koja ponovo počela šta? Da pogrešno pojma pitanje imana. U nekim savremenim pitanjima neke šubhe su unijeli u pogledu, u pogledu pojmanja i svatanja i svatanja imana gdje se ponovo žele šta odvojiti dijelo i izvojiti dijelo iz sastavnog dijela imana i da se kaže da dijela ne ulaze u sastavni dio sastavni dio imana i da nema uticaja na iman ako se dijela ostave ili da nema uticaja na iman ako znači niti da to poništava iman niti da ga niti da ga smanji. Tako se desilo i od onih koji se pripisuju, jel tako, ehlu sunnetu i mlada generacija od ehlu sunneta koja je htjela hajer, jel tako, tako imamo lijepo mišljenje o njima, međutim, desilo se da su unijeli ponovo šubhe u pogledu negiranja tekfira onoga ko vjeruje u posla u poslanstvo u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem hoće da se negira i da može biti čovjek kafir ako vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mi sad pitamo može li biti čovjek kafir i ako vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem može li biti kafir Reste glasno, može. Znači, može. Kako može? Pa, ipak je ono što postoji Može lako, to se odma desilo nakon Rasula sallallahu alejhi ve Svi koji su slijedili Musailemu, jel tako, kedraba, lažovčinu, svi su vjerovali da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta? Poslanik, ali su usto vjerovali da je Musailema poslanik. Pa je ovo odma dokaz protiv svih njih. Hoće i danas znači da negiraju tekfir oni koji vjeruju u poslanstvo kao što su Havarđ htjeli, jel tako, kao što su Havarić pretirali ili htjeli da, šta? Preuveličaju grije. Preuveličaju opasnost grijeha. Tako ovi hoće da umanje je tako, opasnost grijeha. I to je, to je taj irđa. Ovi su pretirali u veličanju grijeha, pretiranom je tako, gledanju na grijeha, a ovi danas se pojavljuju i opet naginju, znači, ka sa umanjivanju od, od opasnosti čega? Grijeha. U opasnosti grijeha. Kaže, čovjek se ne čudi od ovih, je tako? Što su zarutali. Zato što je zato što im pristaje da zalutaju. Zašto im pristaje da zalutaju? Zato što uzimaju vjerovanje, je tako? Odnosno ne uzimaju vjerovanje i akidu od nosilaca od njihovih nosilaca, nego je čuđenje ili čudo je za one koji znaju u što je Selef, u što su prve generacije ovog umeta vjerovali. Je tako? I znaju kakva su bila vjerovanja koja su suprotna bila ovoj prvoj generaciji. Pa neće da objasni. Jel tako? Nije čudo što ovi unose sumnje i šube ubacuju u, pojm, u poimanje imana i ponovo skreću u definisanju imana, nego je čudno da oni koji znaju da je to skretanje šute. Jel tako? I neće da kažu kad ovi dođu i objasne šta. Iman kod ehlo sunnata od džemata, a onda podvali šta? Vjerovanje murđija. A ovi znaju da je to vjerovanje murđija. Pa je čudo od njih zašto ne ustanu i ne kažu tako, da to nije od ehlu sunneta i da to nije ehlu sunnetsko vjerovanje, nego šute i ne osporavaju. Nego šute i ne osporavaju. Zato je ovaj bah, da tako, došao, odnosno ova studija ponovo došla da odgovori onima koji danas pod učenje ehlu sunneta proturaju ponovo murđijsko vjerovanje, a to su ove naše savremene murđi, koji ponovo poturaju, je jel tako, ehlu sunne, ehlu sunne, a poturaju murđijsko vjerovanje. Poturaju murđijsko vjerovanje. Ne, možda u definiciji. Možda će, kad ga pitaš šta je imam, izbiflat definiciju, je jel tako, ehlu sune, tevol džemata. Međutim, kad dođe do praktične primjene, onda ćeš vidjeti šta da u praksi odnose se kao murđe i ponašaju se kao murđe. I dijela koja izvode izvjere ne uzimaju da su dijela koja izvode izvjere. Jel tako? Ono što se ostavi od dijela nakon čega nema imana, oni opet kažu i pored toga opet je muslima. I pored toga opet je muslima. Nakon ovog uvoda, nakon ovog uvoda, šejk je ovdje Allah ga pomogao i sačuvao, objasnio kroz što se ogleda menheđ ehlu sunneta vol džemaata, kad uzimaju akidu. Kako ehlu sunne vol džemaa uzima vjerovanje? O tako? Odakle uzima? Kako uzima? Kako ti i ja trebamo da naučimo ispravno vjerovanje? Odakle i kako? Na koji način? I na koji način ti treba da se izvoriš i ja da budemo od one skupine za koju Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže da će biti spa spašena od one 70 tri jedna će biti spašena ostale 72 će u vatru ali ove 72 koje su to kako će one u vatru koliko će u vatru Što će briga. A, ove se na dvije ostale. Jedna je spašena. Ostale se na dvije u vatru. Kako u vatru? Za uvijek u vatru. A? Jesu li ove ostale se na dvije sve kafire? Nisu. Nisu, braćo. Ove se na dvije su sve 72 skupine i 72 sekte i 72 je tako? Firke od islama, nisu izašli izvjeri. Nisu izašli izvjeri. U ove 72 ne ulaze ne, šije, ne ulaze džehmije koji su kafiri. Znači, oni koji su ekstremne džehmije koje je ulama protekfirila, ekstremne rafidije koje je ulama protekfirila, Jel' tako? Oni ne ulaze u sastav ovih 72, ne ubrajaju se nikako od ovog ummeta. Ovo je bitno da se razjasni. Kad kažemo da će 72 uvrat u vatru, znači shodno njihovoj novota, novotari i u akidi, pa će biti u vatri onoliko koliko su pogriješili da Allah oprašta kome hoće. A ovi koji su izašli zbog ovih novotarija skroz izvjere ne ubrajaju se u ove, u ove 72. Zašto? Zato što ima sihirbaza koji kažu, šta kažu? Moram reći tako. Ima ih koji kažu, vidite, ova jedna koja je spašena, to je ovo, svi ovi koji se pripisuju islamu. Svi su oni spašeni. A ove ostale se nam bez dvije, u to ulaze svi ostali mušinski afiri, nevjernici. Sve ostale su sorte nevjernici nevjeri kada su tu 72 skupine. A? Šta onda dolazimo? Do kakvog rezultata? Dakle, da je kršćanstvo. Mora svakati. Da Allah sačuva. Da Allah sačuva. A to su vam oni koji su, ima ih. I ovo sam čuo za onoga malo prije što smo ga spominjali što je došao iz Medine. Ali tako? On tako govori na svojim dršima. I to je njegovo objašnjenje. Ovih 72 skupina. Međutim, znajte da ulema, kad govori o ekstremnim džehmijama i ekstremnim rafidijama, kaže šta? Da se ne ubrajaju nikako u ove 72 skupine. Pa kako će se onda ubrajati židovi i kršćani? La havla vada kuvata illa biti. Da Allah sačuva od svake zapude. Prema tome, trebaš sad da naučiš koji su to principi. Jel tako? Po čemu se odlikuje ehlu sunnet? kad uči vjerovanje. Hoćeš da naučiš ispravno vjerovanje, bez kojeg nećeš biti od spašene grupe i spašene skupine, je tako? Prvi princip jeste da ehlu sunnen vjerovanje uči samo iz kitaba i iz sunneta i iz iđma'a. Konsen? Konsenzus. Znači, učest tevhid i akidu iz kitaba, iz sunneta i iz iđma. Iđma. Zavisite sad ovaj princip. Subhanallah il azim. Samo kad bi se ljudi ovoga prihvatili, kako bi bili sretni. Zašto? Zato što ovdje niđe nema maturidije. Je li tako? Niđe ga nema. Ni u kitabu, ni u sunnetu, ni u konsenzusu. Je tako? Nigdje ga nema. Nema nigdje ovih novotara. Nema nigdje ovih imama za kojim su se novotara, za kojim su se po, poveli. Nema je nigdje, ni u kitabu, ni u sunnetu, ni u konsenzusu. Zašto i nema u konsenzusu? Zato što se umet oko nje nije složio. A zašto se nije složio? Zato što se umet na dalaletu ne može složiti, kako kaže Resul Salah, sveno, da ovaj umet se nikad neće složiti na, za, na zabud. Pa kaže, Šeho Islam, Ibn Taymi, Rahmetullahi Alihi, Vjera muslimana je zasnovana na Kur'anu i sunnetu, na Allahu i knjizi i na sunnetu njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i na onome na čemu se složio umen. Pogledajte kako jednostavno definiši. Kaže šehe Islam, vjerovanje muslimana zasnovano je na Kur'anu na Allahove knjizi i na sunetu njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i na onome na čemu se složio umet. Znači nije zasnovan ono- na onome oko čega se umet razi, razišao. Pa ovo su tri osnove koje su nepogrešive. Znači Kur'an je nepogrešiv sunnet, je nepogrešiv i iđma je nepogre, nepogrešiv. Na tome se e, zasniva vjerovanje. A ono oko čega se umet raziđe, vraća se na ove stvari. Na ove stvari. Subhanallah i razim. Kako je ovo jednostavno. Šta, odakle učimo vjeru? Iz Kur'ana. Zašto? Ne pogrešio izbor. Odakle učimo vjeru? Iz sunneta. Zašto? I to je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne pogrešio. Odakle još? Iz ižma'a. Zašto? Zato što se umet neće složiti na dalalet. A ako se oko nečega raziđemo, šta ćemo? Kako ćemo se izliječiti? Samo se vratimo na ovo što je nepogre... nepogrešio. I, kao što kažu učenjaci, kad bi šutili oni što ne znaju, ne bi bilo razila, razilaženje. Kaže, nema nikoga ko se može imenovat u ovom ummetu. Nema nikoga ko se može postaviti i imon imenovat u ovom umetu, da se kaže da se slijedi njegov put. Pa da se prijateljuje zbog njega. Ili da se neprijateljstvo stvara na osnovu slijedjenja njega. Znači, nema nikoga od ovog, u ovom umetu čije je slijedjenje zaslužuje da se radi njega šta mi ahbabišemo, jel tako, ili da se radi njega razi, raziđemo. Osim Allahovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jel tako? Osim poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nema nikoga čiji govor mora da se uzima i zbog čijeg govora, jel tako, će se stvarati neprijateljstvo ili prijateljstvo prijateljstvo. Neće da uzmu mišljenje toga i toga. Nema nikoga. Osim Rasula sallallahu alaihi sallam. Osim govora Allaha subhanahu wa ta'ala i govora njegovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi sallam i onoga oko čega se složio čitav ome. Pa ako neko neće da uzme nečije mišljenje, je tako? O čem nema teksta u Kur'anu i nema teksta u sunnetu, I nije u kod toga se složio umet. Ostavi ga na miru. Ne mogu ga uznemiravati. A tako? Ne mogu ga uznemiravati. I ne mogu se neprijateljski prema njemu odnositi. Je tako? Niti ga uzimati za prijatelja zato što je to mišljenje koje si prihvatio i on prihvatio, a nema dokaza za to u Kur'anu i sundem. Zašto? Zato što to vodi novotari. Malo prije na početku smo rekli šta? Novotari svi sklepaju neko pravilo. Je tako? Koje nema ni u Kur'anu ni u sunnetu. Nema ni u Kur'anu ni u sunnetu da je iman jedna cjelina. <clears throat> Da se ne može dijeliti. Ali zbog toga što su oni sebe uvijedili da je to tako, jedni su zalutali desno, jedni <clears throat> lijevo. Nisu nikak mogli upruditi pravo. Zašto? Zato što treba se vratiti na definiciju Kur'ana i sunneta. A u sunnetu vidjeli smo Resul sallallahu alaihi sallam definiše iman da je i izdjelo. Subhanallah ilazim. I to je sa svakom novotarijom. Uzmite svaku novotariju, tako je. Znači, dođu sa nečim što su oni skontali i to postane starije i od Kur'ana i od sunneta i od onoga na čemu se složio čitav umet. Pa kaže dalje šehol islam, nema nikoga Jel tako, zbog čijeg govora se treba prijateljovati ili sukobiti i neprijateljovati osim Allahovog govora i govora Rasula sallallahu alejhi ve sellem i onoga oko čega se složio ummet. Čak šta više, ko to uradi, jel tako, on je od novotara koji su postavili šejhove i njihov govor na osnovu kojeg su podijelili umet. La haula wala kuvata illa billah. Ima što je jasnije od ovoga? Ko uradi drugačije, oni od novotara koji su zbog mišljenja njihovih šejhova se okrenuli protiv onih koji neće da prihvate mišljenje njihovih šejhova i tako podijelili omet. I tako podijelili omet. Ovi koji se danas nameću kao pape hoće da nas natjeraju da mi moramo biti maturidije. Šta oni radi u stvari? Cijepaju i dijele umet. Zašto ga cijepaju i dijele? Zato što mi postavljamo pitanje a šta je bilo s umetom prije Ebu Mensur el maturidije? Šta je sa njima bilo? Šta je s ovima što neće da budu maturidije, koji hoće da budu ešarije, oni hoće da budu tamo neki drugi, nekog drugog šeha imaju, oni trećeg, oni četvrtog. Čemu to vodi? Podijeli ometa. A to su uzeli kao zakon. I stavili to u svoj statut. I kažu, mi smo šta? hanefijskog medheba i maturidijske akide. Šta to znači? Dijeljenje umeta, podjela umeta. To je razdor. To je odvajanje od ostalog umeta koji neće da sluša tog nekog Ebu Mensur al Maturidija. Hoće da sluša Allah i Rasulullah sallallahu alaihi sallam. To je podjela umeta. I u isto vrijeme šta? Puna su im usta jedin, jedinstva. La havla wa la kvatele. U isto vrijeme dok je ummet i pocijepaše ga, u isto vrijeme su im puna usta jedinstva. Pa a dobro, kako ćeš se sjediniti s onima koji neće, a na osnovu čega ga tjeraš da on mora poslušati pište njegu mesu el maturidija. Gdje to piše? Otkad je to postalo vjerom? Nečije mišljenje? Ako nema dokaza u Kur'anu i Suhu, I sunnetu, iako oto, oko toga se nije složio omet. Kogod tako krene, on je novotar. Prema tome šta su ovi? Novotari. Novotari su sa te strane. A novotari su i zbog toga što je Ebu Mansur al Maturidi bio novotar. Pa ga oni slijede u njegovoj novotari. I znajte da to učenje nije od učenja ehlu, ehlu sunneta. I nemojte slučajno da vas ko prevari i da vas nauči da su i maturidi i ješarije da su oni od ehlu sunneta. Nisu. Oni nisu od ehlu, ehlu sunneta. Iako su bliži ehlu sunnetu, od koga? Od mu'tezila, jel tako? I od ostalih novotara koji su veći novotari od njih. Ali oni nisu od ehlu, ehlu sunneta. Zašto su ovi novotari? Zato što onda ko s njima prihvati to mišljenje njihovog šeha, sa njima je. Prijateljim je. Ko ne prihvati, neprijateljim je. I šta sad? Sad. Prijateljovanje i mišljenje Ebu Mensur el Maturidija postade važnije i starije i od Kur'ana, i od sunneta, i od onoga oko čega se složio čitav umet postade preći. Jer na osnovu toga smo mi sad prijatelji ili neprija, neprijatelji. Ali na osnovu čega je dozvoljeno musliman da bude prijatelj ili neprijatelj? Samo na osnovu Kur'ana, sunneta i iđma. A oni su došli sa nečim što nije ni Kur'an, ni sunnet, ni iđma i onda oko toga stvaraju posebno prijateljstvo. Šta to znači? Cijepanje, razdor, Zato su oni ehlu bid'a wa tafarruk. Sljedbenici novotarija i razila, razilaženja i razdora. Novotari su sebe svakog razdora. I ovo, braće, morate naučiti u upo dana, u upo noći. Šta? Da je novotarija sebe razdora i fitne. A nije kako vas uče i kako nas hoće da nauči da je sunnet s tebe brazora i fitne. La haula wala la kuvata illa billah. Kako će biti sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam za kojeg na svim hutbama govorimo da je to hajrul huda, najbolja uputa. Huda Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako će ta najbolja uputa biti sebe brazora? i fitne. Da li je to moguće? Sebe razora i fitne je novotarija uvijek bila. A sunnet je uvijek sebe čega? Jedinstva i slo i sloge. Zato, kad god u jednoj skupini, u jednom džematu, dođu oni i počnu naginjati novotarim i počnu blagonaklono gledat na novotariju. Šta se poslije toga dešava u tim skupinama i tim zajednicama? Razdor! La havla vada kuvata ila bila. Pogledajte oko sebe. Desio se razdor. Gdje? Gdje god se desi razdor, vratite se i vidjet ćete da se taj razdor u osnovi desio radi toga što je jedna skupina te zajednice počela da naginje novotariji. Dokle god su svi bili skupa na sunnetu, bilo je sve ko jedan. Bili su svi braća i ginuli jedan za drugo. Kad je neko od njih počeo da voli ili da, da mu se sviđa ili da naginje ili da brani novotare, šta se dešava posle toga? Razdor, razdor. Analizirajte, niste vi svi baš toliko mladi pamtite makar unazad deset godina. I vidjet da se to dešava ovim našim malim zajednicama i malim džamatima. Prema tome, to mora dobro da se zaključi. Rekao sam, obećao sam da će se držati teksta, ali sad na početku puno se stvari pojavljuje za koje stvarno treba da se da ovo dodatno objašnjenje. Gdje kaže šeho l'islam da su oni novotari, pa mi se to sviđa i objašnjava, nalježe na ovu našu situaciju, da su oni, oni koji prijateljstvo i neprijateljstvo i svoju zajednicu stvaraju na osnovu mišljenja i nečega što nije ni Kur'an, ni sunnet, ni iđma, ni iđma ovog ummeta. I za njih kaže da su oni novotari, novotari sljedbenici, novotarija i protivnici ehlu sunneta. Zatim kaže, u svojoj vasitijskoj akidi. Kaže, za put ehlu suneta, kaže sljedeće. Oni daju prednost Allahovom govoru nad govorom bilo koga drugog od svih kategorija ljudi. I daju prednost uputi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nad bilo čijim drugim naputama i uputama i savjetima. I zbog toga se zovu ehlul kitab i sunna. Nosioci kitaba i sunneta, pripadnici sunneta. Zbog čega se zovu? Zato što im je preći Kur'an od svega. I zato što im je preći sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam od svega. Zovu se još ehlu džema'a. Zašto se zovu ehlu džema'a? Zato što je džema'at, džema'a u stvari ičtima'a, okuplja okupljanje. A suprotno toma je el firqa. Razila, razilaženje, je tako? Podvajanje. Zato što, iako kaže, izraz džemaa, je tako, je ime koje se odnosi na svaku skupinu. Na svaku skupinu ljudi, je tako? Je tako? Ljudi se okupe na novotari. Jesu li oni džemaa? Jesu, oni su džema, jel tako, jezički okupljeni su, jel tako? Jel tako? Ali, je ime džema, ehlu sunne vol džema, posebno za ehlu sunne vol džema, zašto? Zašto se ne odnosi na njih? I oni su se okupili. Zato što se okupili na razila, na razilaženju. Zato što se okupili na razilaženju. Jel tako? E, a to je treća osnova na koju se oslanja, jel tako, e, u e, u znanju, u vjeri, je tako? U znanju i u vjeri. Ove tri osnove. Koje je tri osnove? Kur'an, sunnet i iđma, je tako? Time se vaga sve ono na čemu su ljudi. Sve ono na čemu su ljudi. Od njihovih dijela, je tako, i njihovih riječi, njihovih mišljenja, i od onoga što se vidi i od onoga što se ne vidi. Sve što je vezano za, za vjeru. Pa kad uzmemo jedan, je tako, džemat, hoćemo da ga izvagamo, stavimo ga na vagu Kur'ana i sunneta Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i na vagu onoga oko čega se okupio čitav umet, pa ćemo vidjeti gdje, gdje su ti ljudi, kako njihovo vjerovanje vrati na Kur'an, sunnet i iđu. Kaka su njihova dijela, vrati pa ćeš, pa ćeš vidjeti. Zato je iđma ono što se može definisati, što se može onaj uh, okarakterisati kao iđma koji se uziva. Šta je to oko čega se okupio sav umet? To je ono na čemu su bile prve dobre generacije. Zašto samo ono na čemu su bile prve dobre generacije? kasnije. Zato što se poslije. Islam jako raširio i šta još? I raširila se razila razilaženje. Tako da se od nekih imama, kao što ima Mahmed, prenosi da je rekao, ko kaže, složio se umet, slag, slagao je. Tako? Ili kaže, ko kaže, složio se umet, na sebe je preuzeo veliku obavezu. Zašto? Mora obići od istoka do zapada da vidi je li se složio ili, ili nije. I kako će na kraju krajeva usta, ustanoviti. Zato iđma koji, koji je iđma kao dokaz, ograničavamo se na iđma na kojem, su bile, na kojem je bila prva dobra generacija, ali tako, ovog omometa. To je iđma. Zašto? Zato što poslije toga kad se spomene iđma, to je blijedo i, i nesigurno, blijedo i nesigurno. Eto, to je prvi princip ehlo sunnata. Vrlo jednostavan princip. Možda smo puno o njemu govorili, ali to je kratka rečenica koju može svako od nas zapamtiti. Šta? Da svoje vjerovanje temelji na Kur'anu, sunnetu i iđmalu. Ovo ostalo, rekao ovaj, rekao onaj. Tako su govorili oni, tako su govorili oni. To ako se ne slaže sa Kur'anom i sunnetom i ako se oko toga nije složio umet nikoga ne obavezu nikoga time ne obave niko nema pravo od ovog umeta da se isprsi jel tako, ili neko drugi da ga isprsi i kaže e ovoga sad šta god on kaže jel tako, e to ćemo mi slijed nije tako nije tako nema u nas pape jel tako <laughs> ne, nego neki hoće da se nametnu da budu pape. Al tako? Ali ima ovi drugi koji natjeraju da njima dadnemo priseg. jer bo su oni se nametli. Al na to na interesi što se oni nameću, nego mi kažemo gdje ste vi u odnosu na Kur'an i Sunnet i gdje ste vi u odnosu na ono oko čega se složio umme. Gdje ste vi u odnosu na iđma prvih generacije? u odnosu na iđma prvih generacija. Dobro. Koliko ima do jaci? Desetak minuta ćemo iskoristiti za lavu pomoć da spomenemo i drugi princip ehlu sundata vol džemata, a to je prihvatanje šerijatskih tekstova. Kad kažemo šerijatskih tekstova, na što se to odnosi? na tekstove Kur'ana i sunneta koji su fala Allahu sad dostupni svakome ko hoće da do njih dostupi, dostupi jel tako, do njih dođe. Pa kaže, prihvatanje tekstova Kur'ana i sunneta i, znači šta znači ovo prihvatanje? Se smi. I pokornost, poniznost pred, pred njima. Poniznost pred tekstovima Kur'ana i sunneta i sunneta. Oni gledaju, znači ehlo sunne gleda na tekstove Kur'ana i sunneta sa potpunim prihvatanjem i pokorno, pokornošću. Zašto? Zato što ti tekstovi dolaze od zakonodavca, od mudrog zakonodavca. Od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od mudrog zakonodavca, ovo ponavljam, dobro zapamtite da je Allah mudri zakonodavac. Allah subhanahu wa ta'ala i nema nikakvog drugog zakonodavca za muslimana ne postoji niko drugi koji je zakonodavac pa ne gledaju na tekstove uh, Kur'ana i sunneta kao ovi novotari kako oni gledaju prihvate se za jedno a odbacuju drugo jer novotari oni se ne predaju tekstovima Kur'ana i Sunneta, je tako? U početku. Početno. Šta radi novotar? Oni prvo nešto zaključe, je tako? Prvo nešto skontaju od samih sebe ili od njihovih šejhova nešto prihvate i nauče, je tako? A onda traže tekstove koji će na bilo koji način pomoć ili poduprijet to mišljenje. E tako se ponašaju novotari. Šta radi novotari? Prvo sami nešto skontaju. Ili su skontali njihovi šejhovi. A onda oni, šta? Traže, ima li gdje u Kur'anu ili sunnetu nešto što je makar slično da će potvrditi ono što su rekli njihovi šejhovi ili što su rekli sami o oni. A ehlu sunne? Ne. Ehlu sunne ne. Ehlu sunne ne nego kaže mi nemamo svog mišljenja. Da prvo da vidimo šta kaže Kur'an i sunet. Pa šta bude rekao, e to je naše mišljenje. I mi se tome pokoravamo. To je ehlu sunet. A novotari prvo nešto bubnu, a onda de tu sad nekako morali se ikako opra Može li se sad to ikako nekako dokazati? Jeste razumeli? I to su novotari ima drastičnih primjera u istoriji. Ima drastičnih primjera u istoriji. Neki mučenjaci su čak otvoreno govorili, jel tako? Da, je mišljenje imama mišljenje. Šta to znači? To se mora slušati, jel tako? A tekstovi Kur'ana i Sunneta koji suprotno govore tom mišljenju, moraju se ili prilagoditi to mišljenju, izokrenuti njihovo značenje, da podupire to mišljenje. Jel tako? ili da Allah sačuva znači od takvog novotarskog odnosa. Kaže šehekul islam, kad govori o mojotezirama i havarđima i onaj ono što je odgovor bio od, od murđija i ostalih kaže, cilj je da odnosno želi da dokaže da tako, odnosno hoće da kaže da ovi koji ovi? Ovi novotari, jel tako? Prvo povjeruju u neko mišljenje. Jel tako? A onda hoće da odnesu tekstove Kur'ana i sunneta na to mišljenje. Kako? Hoće da izokrenu tekstove Kur'ana i sunneta da podupiru to mišljenje, da je to to. Jel tako? A nemaju nikoga od selefa, od ashaba i tabijina u dobročinstvu, sljedenika u dobročinstvu, da je na tom mišljenju. Niti od imama, poznatih imama muslimana. Nemaju nikoga da je na tom u njihovom mišljenju, niti u njihovom, niti na njihovom mišljenju, niti na njihovom tefsiru. Ovi prvo zamisli nešto. Je tako? A onda sve što mogu ikako protefsire da, da onaj, da usklade sa svojim mišljenjem. Pa kaže, a ne imaju u tome nikoga koji bio na tom mišljenju, niti koji bio na tom tefsi, tefsiru njihovom koji oni tumače. Kaže, imam bi, rahmetullahi ari, novotari, kad ga savlada njegova strast, uz neznanje i nepoznavanje pute sunneta, pomisli da, na osnovu svog, jel tako, razuma, da je ono na čemu je on ispravan put i da niko više mimo njega nije ispravan put. I on ide tim putem i zbog toga zaluta sa pravog puta. A on je zalutao jer a, iako misli da ide pravim putem. Kao što onaj koji ide noću bez ikakvog vodiča, jel tako, koji će ga uputiti lahko će zalutati, jel tako, i propasti u skrenuti sa tog pravog puta. Iako će ovaj koji ide po mraku bez ikakvog vodiča ili bez ikakve svjetiljke tvrditi da on se trudi da ide pravim putem, jel tako? Pa novotar, on je bez svjetlosti su sunneta i upute. I on je zalutu, ali on non stop misli i priča da on šta trudi se da ide pravi put. Kao putnik noću, je tako, krene preko njim je uskom stazom, nema ni lampe, niti nekoga da ga vodi. Je tako? I kad krene, on će uvijek tvrditi da on se mnogo trudio da ide tom pravom stazom. Obzirno da je vrijeme a, namaza, nek, neko prouči ezan, ako bude gužba morat ćemo odabirati a onda poslije toga ćemo nastaviti. novotarskih, nego samo sa sunnijskih mimbora. Posjetite nas na www.altok.com Soba, put, vjernika. Na portalima www.stažanislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio download arhive. Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Soba put vjernika.